cerita Judul Pesanan Goib Kiriman dari Dimas Ivandres Damares dari Belora, Jawa Tengah nyawa pasti merasa mati dan pahawasan kamu akan disempurnakan pahalanya di perhatian lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga itulah dia orang yang beruntung suarake minangka kedadian nyata kang tau dialami cakmat bakul pecelele koncone kakangku kang ya kuwi daharan kas kabupaten lamongan kedadian iki dialami nalika taun 2005 ing cepu Jawa Tengah Dr. Safi'i nanging ing pak jroning pakupingan ne piantun cepu aku bisa kaceluk cakmat minangka celukan kas piantun Jawa Timur yo aku diwiyosake ing desa Kendal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kang uga bisa kasebut kutha soto ing pacelatuning tuture wong Lamongan Muh ginio mula bukane kabupaten Lamongan iki bisa kasebut kutha soto. Aku dhewe ya ora ngerti. Apa minangka akeh bakul sotone? Nanging aku ngira-ngira dhewe yen toh kutha Lamongan iki cocoke disandingake kutha Tambak. Pancen bener. Neng kene Tambak wis dadi pangupa jiwa ragane manungsa ing Lamongan iki. sadar yen ing kutha cilik lamongan iki angel kocap nguripi anak lan bojoku aku njajal pesiran mlebu cepu buka usaha pecel lele ing kompleks taman cepu sak ngarepe rumah sakit dokter Suprapto cepu nasibe wong ing perantuan kudu lilo ninggal omah lan kutha kelahiran nanging kuwi ora tinompo alasan kuwi kabeh tak kurbanke minangka kocap bisa madangi pawonane bojoku lan marki padarane anak-anakku kang isih sumego kuwi syukur alhamdulillah sak suwene aku bakulan iki tak ngira-ngira aku go bisa kasebut usahaku kasil lah piye ora kasil aku go wis bisa duweni loro anak buah lan uga bisa duweni mobil ingkang wis cumepak ing garasi omahku dhewe ing Tambak Rama Cepu. Ora ya mung aku dhewe kang buka usaha pecel lele ing Cepu iki, uga akeh piantun lamongan kang buka usaha iki. Nanging tinalar tumekaning rejeki kuwi apa ora wis ana sing ngatur? Boh kuwi sithik apa akeh tetep tak syukuri karo sisianku sari jenenge ing cepukene nanging aku ra peduli aku tetep buka warung lesianku karo anak buahku loro Yadi lan Sukir selatuning marang Sukir sinambi gelar kloso lesean eh lah iya wayah malam minggu kaya grimis ya Kir jawab Sukir karo masang layar kecak Wah, jan wayahe salira nom-noman sirisiran kok ya grimis. bubar isa udan ngumboro terang. Sumunari cahyo rembulan balik ngulapi lemah cepu iki. Sinuman wis podo siriweran golek pasanganing tumuju taman cepu iki. Lan ugo iku sawiji. Ugo akeh sing mung cangkruk lan nelesi goro aning gai sak cantel kopi pahit. Udo koro jam setengah songo bengi. warungku keprungu suarane mesin mobil kijang ireng kang mandeg ing ngarep plesianku saka mobil kuwi metu wong wedok ayu kang jumangkah metu saka mobil kang lawange agi-agi dibuka ke sopere karo jumangkah terus mlebu plesianku aku nakoki wong wedok kuwi Perso menapa mbak jawabe wong wedok kuwi karo mesem pecel lelene kalih nggih pak di teng mriki Jawabku karo minarake lenggah. Oh, inji, Mbak. Ditenggo nggih. Ngapuntene, Mbak. Unjuane napa niki? Jawab e wong wedok kuwi kang lungguh ing sising supere. Teh anget mawon, Pak. Kalih nggih. Nggih, Mbak. Ditenggo rumiyin. Karo mlaku mengguri aku ngongkon yadilan sukir. Kir, yat. Kae goreng lele cacah loro yo, Aku tak sing gawe teh anget. Jawab Yadi karo ngulek sambel. Oh, siap, Cak. Teh anget dadi banjur tak suguhke wong loro kuwi mau. Niki, Mbak, Mas, unjukane monggo. Jawab wong wedok kuwi trima mesem. Sakwise pecelire dadi banjur diterne. Tak sawang-sawang saka kaduan wong wedok karo supire mau nek mangan jan ora kaya padatane. Dahar urung ana limang menit wis -entek. aku batin. Iki jane pancen lesu apa piye to? Jangan aneh-aneh. Nanging pangrasa kuwi cepet tak buak sakrene aku ditimbali pelangganku kuwi mau. Pak, sampun. Oh, oh, oh inje, Mbak. Sedaya 6000. Karo maringi duit wong wedok kuwi nakoki aku. Sampean nopo pun dangu to, Pak? Geluti pecelele niki. Kok rasanya wis jan enak tenan. Uga sambel jan krasa temenan. Sampun dangu kok Mbak kulo niki. Deneng pun masakan lak niku tergantung pengalaman to, Mbak. Ngene lho, Pak. Napa jenengan kersa? Yen pun putri kulo malam jemah legi, daharanipun pecelele bapak Kulo kula akan pesenan minangka damel resepsi, Pak. Oh, sakit Mbak. Pun daleme mbake pundi mangke kula kalih lare-lare kang nyiapake. Asma kula ngatmini, Pak. dalam kula sak ngandhape Gunung Dinding Kedung Tuban. Tapi resepsine dalu, Pak. Tabuh kalih welas dalu lho. Pripun? Pripun, Pak? sakit. Aku sedilok latin. Kok lagi ngerti iki ya resepsi manten kok jam sakmono kuwi. Kok ya ngane-nganehi. Saute wong wedok kuwi karo nyeblek tanganku. Buatnya usah khawatir, mbok pilih pun ageng nggih kula tetep percados daharan iki kok, Pak. Njenjen, Mbak, saged mangke supados kula siapke kali lare-lare minangka didene kepengker. Karo ngadeg wong wedok kuwi pamitan. Nggih, pun Pak, nak ngoten. Niki nomor telepon kula nggih. Oh, Mbak, eh, sami-sami. kating lelakon Dino kemis kliwon malam jemah legi aku teko Sore ku aku siap-siap masak Hai ngeter pesenan mengku bengi ing telatah gunung dinding Bibar isak kabeh masakan wis dadilan karing lebo ake ing jeru kendaraan Gai ngirim ing kedung tuban Wetara jam 09.00 bengi aku lan anak buahku loro wis ning jero mobil, siap-siap budal tumuju papan miwiti gawe mantu jarene Yung Atemi kang andhok pecelileku dina Minggu kepengker. arep mlebu gapura gunung dinding ora ana lampu siji-siji yo mung sumunari lampu mobil iki kang nyumunari dalan saka jero mobil ya ditakon karo aku lho cak daleme bungat temi pundi to cak sampean apa mung kertas sautku karo konsentrasi nyetir Aku mau ditelepon jare mengko utusane bunga temi bakal mapak awake dhewe ing jembatan mebu desa. Kang dadi petunjuk jalan ya. Wis to, aja kuwatir. Bener kandhane. Arep mlebu desa wis ana jembatan lan ing tengah jembatan iku ana wong lanang loro kang jumegrek lungguh ing dhuwur motor. Mesin mobil tak pateni banjur aku mudun lan nakoni wong lanang kang gawe pesandang ireng kabeh kuwi mau. Hmm. Mas nyuwun sewu napa sampean ingkang utusane bunga teming kang gadah damel punika? Wong loro kuwi blas ora nyauri trimo mantuk-mantuk. Arep bae tak takoni meneh wis kedisian saurane wong lanang sijine. Wis ayo Mas, rasa kesuwen ayu tutuk aku komburi. aku manut. Banjur aku munggah mobil ngetutake wong kuwi mau saka mburi. Dalan sing tak liwati mbuh desa ngendi aku ora ngerti mergo amung ketok godhong godongan alas kang awe-awe. Wetara 15 menit mlaku akhire wis teko ing papan panggonan. Koyo kagetku nyawang dalemi bunga temingkang gedhong magrong-magrong kang ana panggung ketoprak kang bakal dimainke mengko. Aku karo loro anak buahku banjur metu saka mobilan ngedonake pesenan catering. Lagi wae sibuk ngedonake pesenan, weruh-weruh gegerku diteblek kongguri banjur muni. Oh alah, Pak. Sampun dugi to. Monggo langsung wae daharane dibeta teng wingking mengke selak para tamu dugi. Oh oh oh, oh nggih, oh, Bu. Banjur aku karo loro anak buahku tumuju mburi gawe nyeleh daharan iku. Neng pawon kono wis kebak wong akeh kang sing tak gumun. Ora ana wong siji-siji kang mesem utawa nyapa aku. Kaya-kaya wong ing mburi kuwi melilik nyawang aku karo pakulitane ingkang ucet kabeh. Nanging kuwi kabeh tanggep biasa. Krana aku ya mung jalanke perintah ngirim daharan iki. Bener. Jam 12 pas resepsi dimulai. para tamu wis padha teka lan tamune bunga temi dina iki. Let sedelok para tamu wis padha dahar nanging sing tak gumuni meneh. Para tamu dahar ora kaya wong padatane wong dahar. Padha karo pas bunga temi andhok ing warungku kae durung ana sedelok wis entek. Wis jan menungso opo to iki? Durung nganti batin kang ora wis-wis. Aku dikagetake tumekaning bungat mi teko mburiku. Niki Pak, kula amplopi sakniki. Monggo ditung rumiyin, Pak. Dene mengkikirang ngendika nggih, Pak? Mboten hmm, kok, Bu. Wong nggih porsine sak menten dados nggih mboten lepat nek cocok kali amplope niki kok, Bu. Kula nggih percados jenengan kok. Monggo, Pak, teng mriki riyen. Nggerek mersani ketoprak riyen. Oh, injih, Bu. Matur suwun. Ayo, metu. Ana. Oh, eh arti di wis arti gaule yuk tas aku ngono ojo ngono eh santo eh. prabu ayo ning kene ditentokke ana oh, ning pagaran jaba aja ayo metu nang ana ayo metu padhe lan kabeh format yo ngono eh eh kono, ayo ditentokke. monggo kae padha semeto ayo ditonton kaya ngopo gak nang tur meripat gawe ndelok petoprak. Wis jan lincah tenan para pemaine. Anggone salto ngiwa, salto nengen lan alur critane gotratur, teratur. Ora salah yen para tamu padha melek meripate. Tapi sing tak gumune, koyok-koyok kok ya mung aku tok sing mandengi ketoprak iki. Para tamu padha ndingluke sirah kaya-kaya ora kepingin nyawang lelakoning cerita kuwi. Wis jan nganeh-nganeh tenan iki. Weturu jam telu ketoprak padha buyar. Para tamu padha mulih nanging sing tak gumune meneng Para tamu kuwi mlakune padha ndingkluk kaya-kaya mripate ngeleki dalan. Wis mboh aku ora mikir krana mripate iki wis kudu kelet wae. Aku karo roro anak buahku agi-agi munggah mobil lan bali ing omahku tambak promo cepu. saku aku nyetir ya ora banter. Nanging kaya rodone mobilku playune banter banget. Kaya-kaya disawatake. Saimbo kagetku ngerti-ngerti ngarepku nawa wujutan putih-putih ngadeg ngejejer kang ketrak mobilku. Astagfirullahaladzim. Mobilku mandek dadak lan ngagetake loro anak buahku sing turu padha tangi mergo mandeke mobilku kang dadak iki. saute sukir ning aku. Ya, ya apa ta, Cak? Kaget aku. Alon-alon bae ta. Arep teko ngomah ae lho. Aku blas ora nyauri. Mergo aku isih kaget lan mikir wujudan apa sing tak terak mau. Aku banjur medun saka mobil banjur ndelok kolong mobil. Yogo ora ana sing aneh-aneh. Aku wis mbuh pikiranku nglambrang. Banjur aku munggah mobil mbacutake nyetir meneh tumuju omahku. Ucul saka alas gunung dinding ora ana kedadian apa-apa sampai tekan omahku. tekaning omahku banjur buka lawang lan kepara krungu suaranya dan subuh ngalut-ngalut sokocorong corong speaker masjid lor desa aku banjur nglasanakake tugas kewajibanku salat subuh lan sabare kuwi aku isih kelap-kelip mripat ana sofa ruang tamu mikir kedadian mau batinku jane wujudan apa kabeh mau yo ya, yo ya. <laughs> Weruh-weruh aku kebacut turuning sofa. Soko saembo keseling awakku mau weruh-weruh aku dikagetke digugah sisianku. Mas, Mas, dang tangi. Adus, kae lho bocah-bocah ndang diterno sekolah. Aku tak belonjo butuhan warung neng pasar. Salku karo ngucek-ngucek meripat mergojek ngantuk. Ah, uh, ya, dek. Karo raga grayangi amplop sing mau bengi diparingi bungat mimi minangka opahku nyediani catering ing acara mantu dheweke bengi mau aku omong karo bojoku iki kok opah opahe dek bengi Nang nalika pasamplop kuwi arep tak seleno, aku karo bojoku dikagetake suaraning barang kang ceblok saka jero amplop mau kaya wesi ceblok banjur tak grayani ngisor meja jebul sing ceblok saka jero amplop mau rupo ali-ali mas sing ana berliane aku kaget banjur bojoku omong lho mas ali-aline sapa mas aja pisan-pisan colong jupuk nggone wong lho mas karo nenang sisihanku aku ngomong sik podik aku dhewe iki ya ora aruh nek ning jero amplop ki mau ana ali-aline ali aline opo gek mengko ali-ali ini bungat mikiri ini ngamplop iki malu ya dik bojoku nyemauri karo nyaut ali-ali kuwi iya mas paling wes balik no wae mas ngono-ngono karena wae dewe jajal balik lan orang duwe niatan colong jupo iya dik mengko barko pasar aku menyang omai bungat mi barku aku lan sisianku nunggang motor tu nuju daleme bungat Nanging aku sak tenganing jembatan sing dek bengi mandek. Aku bingung bungat sing ngendi. Banjur aku mudun saka montoran takon wong tua liwat pelaku ning ngarep nggawa pacul. Mbah, mbah, nyuwun sewu nggih. Dalemi bungat niku pundi nggih, mbah? Wong tua kuwi karo pacul. Sinten, Mas? Bungat mi. Sak dawane yuswa kula manggen latah dinding mriki kok mboten tau nyumurupi piantun ingkang namine bungat miye Mas. Saestu kok Mbah. Ingkang dek dalu gadah damel ageng ing desa mriki kok Mbah wong nanggap petoprak barang Mbah. Kula njih dipeseni supados nyediani daran ing damel bungatmi ingkang gadah acara mantu kok Mbah. Oh Mas, Mas. darane sampean iku sing meseni penguasa ratu demit mriki mas walah kata mas tiang ingkang dibedo kali demit mriki telatan dinding mriki pancen kawentar wingit lo mas jenengan tase untung sakit balik medal saking alas gunung dinding punika boten sekedik tiang ingkang boten sakit balik umpami balik nggih mesti linglung lan estunipun dados piantun saliwang lho Mas. Krungu swara wong tuwa kuwi aku karo bojoku dadi mlungu goblok dadak. Saimbo kagetku yen daranku pecelele sing sak suwene iki tak gluti. Lakon dipesen bangsa lelembut penguasa gunung dinding. Sak banjure kuwi aku muleh, lan ali-ali kuwi ora tak buat nanging tak simpen ning sor paturanku. sisianku kon gaya yora gelem kandani sisianku kui ali-ali keramat buh kui ali-ali keramat opo biasa ku yora ngerti sing tak titeni lan tak ngerteni sak banjuri kenek pesenan demit kui usahaku tambah laris lan kelakon aku bisa ngadek omah nomor loro ing lamongan kono. aku ora tau kepikiran musrik dadi ake ali-ali kuwi jimat sugihku nanging aku tetep junjung asmaning Gusti kang akaro jagat kang bisa nglancarake sugihku nganti saiki ya wis cukup semene cerita pengalaman Cak Mat Rahmat Sapii bakul pecel lele ing kompleks Taman Cepu Salam Jimatres Blura, soko aku Dimas EP. Salam Jimatres. Jimatres.